նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախում հարգանքի տուրք են մատուցել հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ուղերձը հղել միջազգային գիտաշխովի մասնակիցներին։ Ընդունելություններ նախագահի նստավայրում։ Մարտակերտի ազատագրումը նոր նվաճում էր Արցախյան պատերազմում։ Միջազգային հանրությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի կանխելու Ադրբեջանի ռազմական արկածախնդրությունը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հունիսի 29-ը մեր հանրապետությունում նշվում է որպես հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օր։ Ամեն տարի այս օրը Ստեփանակերտի հուշահամալիրը լի է մարդկանցով, անհայտ կորած ազատամարտիկների ծնողներ ու այլ հարազատներ, մարտական ընկերներ։ Արցախյան ազատամարտում անհայտ կորածների անվանն ու գործին հարգանքի турք մատուցելու համար հուշահամալիր էին եկել նաև նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանը, այլ պաշտոնատար անձինք Արցախից ու Հայաստանից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Հիշատակի այսօր նարիթը եւս մեկ անգամ հիշելու բոլոր նրանց, ովքեր իրենց անznազողության, նվիրումի եւ հերոսական ոգու շնորհիվ կերտեցին մեր հաղթանակը։ Արցախյան շարժման հենց սկզբից ադրբեջանական կողմի սադրանքների ու ահաբեկչության հետևանքով գրանցվեցին արցախցիներին պատանդ վերցնելու առաջին դեպքերը։ 1991 թվականին արդեն ադրբեջանական բանդերն ու մեկուսարանները լցված էին հազարավոր հայերով։ Տասնամյակներ ի վեր տևած նրանց որոնումները շատ հաճախ որևէ արդյունք չեն տվել, իսկ տանջալի սպասումը անհայտ կորածների հարազատների սրտերն է մաշում օրեցօր ժամ առ ժամ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես եկավ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը։ Քառորդ դարից ավելին է Ղարաբաղյան պատերազմում անհայտ կորած մեր ազատամարտիկների ու քաղաքացիական անձանց ավելի քան 710 ընտանիքների աչքը իրենց հարազատի վերադարձի ճանապարհին։ Դա ծանր սպասում է։ 2016 թվականին եւս թեև կարճատև, բայց նույնպես ծանր կորուստների պատճառ դարձած պատերազմ եղավ, որը բնականաբար թարմացրեց մեր հին վերքը։ Տղաները գնացին մարտնչելու հանուն հայրենիքի ազատության ու մնացին անհայտության բավիղներում, արժանացան անհայտ կորածի դառը ճակատագրի, սակայն նրանց միայն ճակատագիրն է անհայտ, նրանք իրենց ողջ էությամբ միշտ ներկա են։ Արցախյան պատերազմի վետերանների միության փոխնախագահ Վաճագան Գալստյանն իր խոսքում մասնավորապես նշեց Ղարաբաղյան պատերազմ վետերանների միությունը սկսած 90-ականից եւ մինչ այսօր գտնվում է ձեր կողքին թե խաղաղպահին եւ թե պատերազմի ժամանակ։ Ոչ մի կասկած չկա Աստված ոչ հարասը, եթե պատերազմի լինենք ձեր կողքին ենք։ Ես Հայաստանի Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության ջեր խոսքերն եմ հանձնում ձեզ, որպեսզի մեր երկինքը խաղաղ լինի, մեր զինվորը կապույտ երկնքում ավարտի։ Ներկաներին օրնանքի խոսք հղեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդ Բարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մենք որ ասում ենք անհայտ, մենք մի բան նկատի ունենք։ Մենք չգիտենք իրենց աշխարհագրական հասցեն, որտեղ են եւ ուր են, եթե ողջ են եւ եթե չէ։ Բայց իրենց հասցեն հայտնի է Աստծո մատյաններում, մեր սրտերում, մեր իշխության, մեր պատմության մեջ։ Հրանտ Հակոբյանը 26 տարի է ինչ կորցրել է տիկնոջը Շուշիի ազատագրումից հետո թուրքերը հարձակվել են Շուշիի շրջանի 5 գյուղերի վրա, որտեղ էլ հենց գերի են վերցրել նրա կյանքի ընկերուհուն։ Մասնակցություն Մարսիտասն Թուրքիայի արձակ վալան մեր հինգ գյուղերը դերես աղբլակ աղջանի քուրջամալարան զամին գյուղերը անհաշև զոմքավ մենակ մեր փոքր գյուղարան զամին գյուղը որ 45 տնտեսյունալ 16 տանկ ամդան 500 թուրք զինվորանը վերջը տները թալանել են տները վառել մեր կանայք էլ վերցնել մշեցան։ Առ այսօր ոչ մի։ Առ այսօր ոչ մի դենքահուց ուժե 26 տարին լրացնելա օրացետը սկիցինելու։ Ինչպես եք այդ ցավը հաղթահարել այսքան տարիներ։ Ներտաս արդեն գրել թեմա կացավ, այ հիմա արդեն ուժե շտեմա կենոս Մեզնից յուրաքանչյուրը երախտապարտ է հայրենյանց նվիրյալներին ու նրանց հայրենանվեր առաքելությանը։ Նրանք օրինակ են դարձել սերունդների համար, իսկ հայրենիքի ու նրա շահերի պաշտպանության համար կյանքը նվիրաբերած ազատամարտիկների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքն ու նրանց գործի հիշատակումն այսօրվա եւ վաղվա յուրաքանչյուր քաղաքացու հոգու ու խղճի պարտքն է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Աշխարհի տարբեր երկրների ճանաչված ֆիզիկոսները Արցախում կքննարկեն քվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի վերջին ձեռքբերումները եւ զարգացման միտումները։ Հունիսի 28-ից հուլիսի 2-ը Ստեփանակերտում կկայանա միջազգային գիտաժողով «Քվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի նոր տենդենսներ» խորագրով։ Գիտաժողովը նախաձեռնել է ճանաչված ֆիզիկոս, ֆիզիկական գիտությունների տեխնացու Սաութհեմփտոնի համասարանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պետական համասարանի պրոֆեսոր Ալեքսեյ Կավոկինը։ Գիտաժողովի համակազմակերպիչներն են Ռուսաստանի քվանտային կենտրոնը Մոսկվա եւ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը Երևան։ Ծրագիրն իրականացվում է Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Գիտաժողովին մասնակցության հայտ է ներկայացրել շուրջ 50 մասնագետ ավելի քան 10 երկրից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ուղերձ է հղել Ստեփանակերտում անցկացվող «Կվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի նոր տենդենսներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին։ Ուղերձում ասված է. Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, քվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի նոր տենդենսներ խորագրով միջազգային գիտաժողովի անցկացումը Ստեփանակերտում կարևոր եւ պահանջված իրադարձություն է մեր երկրի համար։ Ճշգրիտ գիտությունների զարգացումը մեր կողմից դիտարկվում է որպես Արցախի կրթական եւ գիտական համակարգի ռազմավարական ուղղություններից մեկը։ Մեր ժողովուրդն ունի բնատուր հակում ճշգրիտ գիտությունների նկատմամբ, ինչի մասին է վկայում այն փաստը, որ Արցախը տվել է հանրահարչակ ֆիզիկոսների մի ողջ համաստեղություն։ Ակնհայտ է, որ ժամանակակից պայմաններում գիտության այս ճյուղի զարգացումն անհնարին է առանց միջազգային գիտակենտրոնների հետ համագործակցության։ Ողջունելի է, որ այս գիտաժողովին մասնակցում են տարբեր երկրներ ներկայացնող առաջատար գիտնականներ։ Ձեր մասնակցությունը կարևոր է ոչ միայն գործնական, այլ նաև բարոյական եւ մարդասիրական տեսանկյուններից, քանի որ մեր խորին համոզմամբ գիտակրթական ոլորտում փոխգործակցությունը պետք է նպատակաուղված լինի միմիայն գիտության զարգացմանը, ինչը համամարտկային արժեք է եւ դուրս պետությունների սահմաններից։ Համոզված եմ, որ գիտաժողովն արդյունավետորեն կլուծի իր արժև դրված խնդիրները։ Համաժողովի անցկացումը Ստեփանակերտում բոլորիդ համար լավ հնարավորություն է նաև տեղում ցանոթանալու մեր հանրապետությանը, նրա պատմամշակութային արժեքներին եւ անձնական կարծիք կազմելու մեր ժողովրդի ու երկրամասի մասին։ Ջերմորեն ողջունում եմ բոլորիդ եւ մաղթում բեղմնավոր աշխատանք ու ամենայն բարիք։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շաբաշ Քոչարյանին։ Ինչպես նշել է փոխարտգործնախարարը, հանդիպմանը քննարկվել են արտաքին քաղաքական ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Շատ լայն շրջանակ հարցերի ամենահիմնական հարցն է, որը Սիրիա վիճակում, երբ որ կա արտաքին վտանգ, այդ արտաքին վտանգի արկայության պայմաններում այն գործողությունները, այն քայլերը, որոնք պետք է իրար համահունչ կատարեն երկու հայկական պետությունները։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Խարությունյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, քննարկվել են կրթության ու գիտության բնագավառում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ռաչա Ռոստոմյանին։ Քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների միջև կապերի հետագա խորացմանն ու ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանը Մարտակերտի ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել քաղաքի բնակիչներին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. 1993 թվականին Մարտակերտի ազատագրումը մի նոր նվաճում էր Արցախյան պատերազմում։ Սա հաղթանակ էր, որը ձեռք բերվեց մեր հերոսների արյան գնով։ Բոլորս մշտապես հիշում ու խոնարհվում ենք այն նվիրյալների հիշատակի արչև, ովքեր հայրենիքի հանդեպ սերը վերդասեցին սեփական կյանքից եւ իրենց ներկան ու ապագան զոհեցին հանուն բարձր գաղափարի, այն է միավորված հայրենիք տեսնելու նվիրական գործի։ Ուրախ եմ, որ այսօր Մարտակերտը վստահ քայլերով օրեցօր կերտում է իր զարգացման ուղին, իսկ Մարտակերտին շարունակում է ապրելու արարել, ամեն պահի պատրաստ ոդքի կանգնել ու անառիկ պահել Արցախ աշխարի սահմանները։ Արցախում բանակի արևելան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հետ երեք անցկացվել է մարտական հրաձգությամբ մարտավարական զորավարժություն որի ընթացքում խաղարկվել են ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական բնույթի գործողություններ։ Զորավարժության սցենարի համաձայն հարձակման անցած հակառակորդի ուժերի դեմ մարտի մեջ են մտել առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակներից մեկի զինծառայողները կազմակերպելով զբաղեցրած շրջանի պաշտպանությունը եւ թույլ չտալով մխրճված պայմանական հակառակորդի հետագա առաջ խաղացումը, ենթակա ստորաբաժանումները զեկուցել են ընդհանուր իրադրության, հակառակորդի զինուժի գործողությունների ու դրանց ընթացքի մասին։ Պաշտպանության բանակում նախապատրաստական ստորաբաժանումների զինծառայողները հանձնել են ավարտական քննություններ, ապացուցելով, որ լիարժեք պատրաստ են ընդգրկվելու մարտական հերթապահության։ Այդ իսկ պատճառով ստուգող հանձնաշողովները կարևորում էին յուրաքանչյուր մանրուկ նշված զինծառայողների պատրաստության իրական մակարդակը բարձրոշելու համար։ Քննություններին ակտիվ մասնակցել եւ բարձր արդյունքներ են ցուցաբերել նաեւ ես եմ ծրագրով բանակ զորակոչված զինծառայողները։ Եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը համաձայնեցվի ու կայանա, ապա մենք դրան մաղթում ենք արդյունավետություն ու լավ մտնոլորտ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման մասին հարցին։ Մեր համոզմամբ այդ հանդիպումը ներկապահին շատ անհրաժեշտ է լուծելու ինչպես օրակարգում, այնպես էլ երկու երկրների միջև արկա խնդիրները, ասել են նա. Ադրբեջանը, որը մղոններով հերրու է Հայաստանից իր ժողովրդավարության ցուցանիշներով, լարել է իրավիճակը սահմանին ապրիլի 12-ից կուտակելով այնտեղ զինված ուժեր։ Այդ մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Էդմոն Մարուկյանն իր ելույթում ասել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանում։ Մարդկային ուժի եւ տեխնիկայի կուտակումն աննախադեպ է եւ ունի մեկ պարզ տրամաբանություն՝ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ ընդդեմ Արցախի խաղաղ բնակչության եւ ինքնիշխանության։ Արցախի բանակն արդեն իսկ ասացրել է մի քանի լուրջ դիվերսիոն փորձեր Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանի բանակը ծախսում է հսկայական միջոցներ իր բանակի նախապատերազմական ուսուցման վրա։ Այժմ ես դիմում եմ Եվրոպայի խորհրդին եւ միջազգային հանրությանը ձեռնարկելու գործուն միջոցներ կանխելու Ադրբեջանի ռազմական արկածախնդրությունը, որը կդառնա հումանիտար աղետ ոչ միայն մեր, այլ նաեւ ողջ հարավային Կովկասի համար, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Արցախի Պետական համալսարանում այսօր տեղի է ունեցել կլոր սեղան ամփոփելու հնգորիա դասընթացների արդյունքները, որոնք բուհը կազմակերպել էր լրագրության բաժնի ուսանողների համար, տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները Արցախում եւ Հայաստանում թեմայով Յուրա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը հանրային կյանք իր հետ առաջ է բերել տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված բազմապիսի խնդիրներ։ Դասընթացների թեմայի կարևորությունը ներկայացնում է լրագրության ամբիոնի վարիչ Շուշան Ասկարյանը։ Ավանդական մեդիան հայկական տիրույթում արդեն գերիշխող դերակատարությամբ զիջում է համացանցային լրագրությանը, եւ այսօր համացանցային ցանկացած օգտատեր կարող է դառնալ տեղեկատվության աղբյուր, իսկ սոցիալական ցանցում հայտնված վերջին գրառումը որպես ևս անհատական մտածում ցուցաբերող տեղեկատվություն։ Այս ամենը կարող է խոցելի դարձնել այն մեդիա տիրույթը, որը մենք այսօր հայկական ենք անվանում, Հնգորյա դասընթացների ընթացքում տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը ապագա լրագրողներին է ներկայացրել կիբերանվտանգության նրբությունները։ Նրա խոսքով սոցիալական ցանցերի տարածումը ինչ որտեղ անվերահսկելի իրավիճակ է ստեղծել տեղեկատվության դաշտում, երբ ցանցի յուրաքանչյուր օգտատեր հնարավորություն ունի լուր տարածել։ Հիմա մենք տենց վիճակում ենք գտնվում, որ հասարակ օգտատերը կարող է ազգային անվտանգության մակարդակով խնդիր դառնա երկրի համար։ Հետաքրքրական է, որ ոլորտը ոչ մի կերպ չի վերահսկվում, օրենսդրորեն չի կարգավորվում պետական հստակ մոտեցումներ չկան ինչ որ կոնկրետ ուղղություններով։ Օրինակ, կիբերանվտանգության ոլորտը բավականին բարձր թվի վիճակում է։ Դատեն քանի տարի է կիբերանվտանգության հայեցակարգը քննարկվում է տարբեր գերատեսչություններում Հայաստանում, մտնում է պարլամենտ, դուրս է գալի, էլի մտնում է մեկա չի ընդունվում, ու հաստացի հա։ չկա պատասխանատու մարմին։ Այսօր ԱԱԾ-ն պաշտպանում է պետական հատվածը, իսկ պետությունը իրական դա միայն պետական կայքերը չեն։ Սամվել Մարտիրոսյանի գնահատմամբ այս առումով մեր հանրությունը բավականին խոցելի վիճակում է գտնվում, որից միակ ելքը հանրությանը կրթելը կարող է լինել։ Մարտիկ պետք է բազային գիտելիքներ ունենան համացանցում ճիշտ կողմնորոշվելու եւ ադրբեջանական կիբերհարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Ուշագրավ է, որ երբ քննարկումը հասավ հանրակրթական դպրոցներում մեդիագրագիտության դասընթացներ մտցնելուն, ապա դահլիճ մտավ աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած եւ այդ պահին Արցախի պետական համալսարանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Գյուղական կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու միացավ քննարկմանը։ Այս տարի ուս պլանները հնարավոր չէր փոխել, բայց հաջորդ տարվա արդեն ուս պլանների հետ կապված քննարկումներ սկսվել են դասագրքերի փոփոխության քննարկումներ սկսվել են իրական շատ քիչ ժամանակ մնացել չէ հաջորդ տարի։ Ա, Քննարկմանը բարձրացվեցին տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն առնչվող մի շարք այլ խնդիրներ եւս։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց բարբերական դարձնել նման թեմատիկ հանդիպումները։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջում տեղի է ունեցել դասական երաժշտության համերգ։ Երաժիշտները երաժիշտների համար նախագծի շրջանակներում կրկին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Երաժիշտները երաժիշտների համար նախագիծը միջազգային բարեգործական ծրագիր է, որը մեկնարկել է 2 տարի առաջ։ Այն նպատակ է հետապնդում երաժշտական գործիքներ հայթայթել ու նվիրել դրա կարիքն ունեցող երեխաներին։ Ծրագիրը նախաձեռնել է ազգությամբ հայ դաշնակահարուհի մեսեջ զրույցում ասած նախագծի ակտիվ մասնակից Թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը։ Երաժիշտների երաժիշտների համար ծրագիրը ոչ միայն Հայաստանի համար է, նաև նվիրեցինք Դաշնամուր Հայիթիում, որտեղ որ երկրաշարժից հետո, ցունամիից հետո չկար ոչ մի ռոյալ, Նախագծի շրջանակներում կազմակերպվում են բարեգործական համերգներ, որոնց հասույթով էլ ձեռք են բերվում երաժշտական գործիքները։ Այս անգամ նվիրատվության հասցեատերը Սայատ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջն էր։ Գլխավոր բանը երևի որ արել ենք, դա կոնտրաբասը վերջապես բերեցինք, որը որ խոստացել ենք 2 տարի առաջ եւ գնվել էր 2 տարի առաջ, ուղղակի միայն այսօր կարողացանք բերենք, դպրոցը կունենա շատ լավ որակի կոնտրաբաս, գերմանական վարպետի սարկած։ Նախագիծը ունի մասնակից երաժիշտների մշտական խումբ։ Ամեն անգամ համերգին մասնակցող թիմը կազմավորվում է այսպես ասած պատահական հանդիպումների ժամանակ, ասաց նա։ Ջութակահարուհի Աստղիկ Վարդանյանը մեծ զրույցում պատմեց, թե ինչպես է ինքն ընդգրկվել նախագծում։ Բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, այսպես փողոցում թե կաֆեում հանդիպում ենք թավջութակա Արսևակի հետ եւ ասում ես ուզում մասնակցել, մենք վերել ենք Հայաստան գործիքներ, մենք անում ենք մրցույթ, ուզում ես ներգրավել, ես էլ շատ սիրով ուրախությամբ համաձայնվում եմ եւ մեկ շաբաթվա մեջ մենք դառնում ենք թիմ, ընկերներ Համերգին մասնակցում էին Բրյուսելից ժամանած աշխարհահռչակ ջութակահար Իոսիֆ Իվանովը, թավ ջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, ջութակահարուհի Աստղիկ Վարդանյանն ու դաշնակահար Արթուր Ավանեսովը։ Նրանք կատարեցին հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Thank you. Երաժիշտները գոհ էին հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությունից։ Նրանք այսօր վարպետության դասեր անցկացրին երաժշտական քոլեջի սաների հետ եւ կոչ արեցին արցախցիներին իրենց ունեցած չօգտագործվող երաժշտական գործիքները հանձնել իրենց, մասնակիցը դառնալով տաղանդավոր երեխաներին երաժշտական գործիքներով ապահովելու շնորհակալ գործին։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 37, հովտային շրջաներում մինչև 39 աստիճան տաքություն։